Broers en sisters, ontvang dit die seën van die Here en gaan huis toe met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die leiding van die Heilige Gees gaan met u elkeen in hierdie Kerstyd in. Amen.